Muhamedin alejhi salatu ue selam, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në vazhdim të takimeve tona dhe do të vazhdojmë me surën e radhës nga gjuzi 29. Kemi përfunduar, sikurse ju kujtohet shpresoj, me surën Nuh. Dhe kemi thënë se surja Nuh është një sure që flet për një jetë me të vërtetë të mbushur me aktivitete. Kemi thënë se Nuhi alayhi salam sipas asaj që Allah ka përmendur për te, ka prezentuar një raport deri dikun të detajzuar për aktivitetin e tij dhe angazhimin e tij të parezervë për udhëzimin e popullit të tij. Dhe kemi dëgjuar në këto përpjekje të Nuhit alejhi selam me të vërtetë gjëra të çuditshme. Çfarë është në gjendje me bo një njeri i sinqert, një njeri do të thotë i mirë, i cili ia don të mirën popullit të tij, çka është në gjendje me bo për popullin e vet. E kemi pa se Nuhi alayhis nuk ka kursyer asgjë, pavarësisht reagimit të vrazhdë e të egër të popullit të tij. Do të thotë një angazhim me të vërtetë edhe në aspektin e jetëgjatësisë shumë i gjatë, 950 vite, po edhe në aspektin e aktivitetit ditor, domethënë i ka thirrë në forma të ndryshme, mënyra të ndryshme, Edhe pse sikur që e përmenda, reagimet e tyre kanë qenë reagime me të vërtetë shumë jo njerëzore, shumë të ulëta, shumë ë domethënë ë injoruese, pa asnjë pa asnjë element mirënjohjes, spaku për përpjekjen, se ngase nganjëherë dikush për shembull ka mundësi nuk e merr atë që ti ia ofron, ka mundësi s'është ende në nivelin e bindjes, ka arsyet e veta, por spaku është mirënjohës për kujdesin. Këta jo që nuk pranuan, por u treguan aq arrogantë, aq të këqij sa që me të vërtetë mbetën një nga shembujt më të këqij të refuzimit të udhëzimit të Allahut tebareke ve teala. Me të njëjtat situata gati ballafaqohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, ku përkundër kujdesit të madh të pejgamberit alaihi salatu wasallam, angazhimit të vazhdueshëm dhe ofertave me të vërtetë shumë inkurajuese dhe shumë joshëse, Kurejshët e Mekës vazhdonin pa asnjë arsye të refuzonin thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kaluan vite në Mekë dhe ata refuzonin. Andaj padyshim se kjo në një aspekt mund të ndikonte në vullnetin nga se koha e gjatë në punë pa ndonjë rezultat të madh mund të reflekton negativisht në jetën dhe aktivitetin e thirrësit, njeriu të mirë. Edhe tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas tendenca të tilla, padyshim se ai ka qenë njeri. Prandaj kanë ardhur ajetet që e ngushllojnë vazhdimisht se kështu janë përgënjeshtruar edhe pejgambert para teje. Kështu ka ndodhur me pejgambert para teje. Surja Nuh, sura e Mekës, kemi thënë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ngushlluar me surën Nuh në Mekë. për gjendjen e tij e kështu me radhë. Dhe pas kësaj sure vije surja surja El Xhin. Kjo sure që ka marr emrin në bazë të krijesave të caktuara që ne besojmë në ekzistencën e tyre dhe vërtetojmë tëra që Allahu ka fol për ta Kjo sure prezanton jetën e këtyre dhe prezanton dy palët nga xhinët, palën besimtare dhe palën jo besimtare. Ardhja e surës El-Xhinn pas surës Nuh në renditje të Kur'anit, jo në renditje të zbritjes, nga se surja El-Xhinn ka zbrit pas surës El-Araf, jo pas surës Nuh, jo pas surës Nuh. Më pastaj renditja kuranore është ajo që ka met përfundimtare. Dhe ne duhet t'i referohemi pastaj kësaj renditje. Ardhja e surës El-Xhinn pas surës Nuh ka domethënie të madhe. edhe në aspektin përmbajtësor, po edhe në aspektin rendor, ka domethënie të madhe. Nga se surja Nuh prezenton një refuzim arrogant ndaj udhëzimit, një mosmirënjohje dhe përgënjeshtrim të pejgamberve të Allahut tebareke ue teala, e që me të njëjtën situatë ballafaqohej edhe Muhammedi a.s. Dhe kjo mund që ndoshta shkakton një lloj mendjemadhësie dhe një lloj një lloj arrogance të shtuar tek mohuesit. Që sa vjet po na thret, që sa vjet, domthon, je duke na kërcënu, asgjë nuk po ndodh apo. Andaj Allahu xhalla uala ka sjellë surën El Xhin në renditje, po them jo në zbritje, në renditje të Kur'anit, surën El Xhin për të treguar se Allahu tebareke ue teala nuk ka nevojë për imanin e kurejshve. Madje Allahu xhalla uala s'ka nevojë për imanin e askujt. Por Allahu tebareke ue teala ka zbrit këtë shpallje rahmet. Përndryshe ka krijesa tjera, në qoftë se ju njerëz refuzoni Me e pranu këtë shpallje, jo që Allahu tebareke do të sjellë gjenerata tjera që të besojnë, por do të sjellë lloje tjera që të besojnë të krijesave, sikurse janë xhinët. Prandaj kjo shpallje nuk do të mbetet e parespektuar, kjo shpallje nuk do të mbetet domethënë e papranuar. Allahu tebareke ue teala e jep dikun, e nderon diken, prandaj nëse ju refuzoni nderimin, do ta gëzon dikush tjetër. Dhe kjo qasje të nderuar vëllezër është një goditje për kurejshët, edhe për të gjithë mohuesit, se në momentin kur ti vazhdimisht i bën dikujt ofertë, vazhdimësia e ofertimit ka mundësi me e llastu, ka mundësi me bo arrogant, on, pasi po m'lut qe sa herë, ky ka nevojë për mu, vjen kjo pet, po, e vjen balansi i kësaj dhe goditja kësaj arrogance, po ju ftojmë për juve, se sa për shpallje ka kush e ban, S'na duheni për bartje. Për bartje nuk na duheni, për zbatim nuk na duheni, për pranim nuk na duheni. Mirëpo, ju duhet juve kjo shpallje. Andaj, e kemi cekë disa herë se shpallja në çdo trajtim të nderuar vëllezër, në çdo trajtim, realisht, e ruan, e ruan atë aspektin e epërsisë dhe nuancën e krenarisë brenda vetes saj, patjetër, edhe kur bën oferta, Edhe kur e refuzojnë shpalljen mbetet krenare. Don nuk është nuk është një ofertë servile, nuk është një ofertë domthon me me me nënçmim larg asaj apo. Allahu ju bën oferta, i thret, por në këtë përsëritje të vazhdueshme të ofertimit gjithmonë ne e gjejmë rahmetin. Asnjëherë nuk e gjejmë nënçmimin e përbuzjen apo. Dhe kjo është shumë e rëndësishme me kuptu gjatë leximit të përsëritjes së thirrjeve që Allahu xhalla uala ua bën njerëzve. Sa i përket surës El Xhin kanë ardhur disa transmetime që flasin për shkakun e zbritjes së kësaj sure. Dhe shkaku i zbritjes së kësaj sure ka shumë lidhje me kuptimin e kësaj sureje. Ë transmetimi bazik, transmetimi bazik i shkakut të zbritjes është ai që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe pse kanë ardhur disa transmetime tjera, disa plotësuese e disa pak më ndryshe nga ky transmetim. Mirëpo, transmetimi bazik për shkakun e zbritjes së këtij, të kësaj sure dua të them, Është ai që e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ibn Abbas i cili thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte një natë duke ecur me një grup të shokëve të tij në drejtim të vendit të quajtur Sukul Ukad. Sukul Ukad, tregu Ukad ka qenë në Mekë një vend ku janë takuar kurejshët. Ka qenë si një lloj kongresi vjetor i tyre. Ka pas edhe, domethënë, manifestime të ndryshme Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka insistuar të merr pjesë në këto në këto domthon organizime që t'i fton njerëzit. E t'i thërret njerëzit, ka shku në haxh për shembull, në kohën e haxhit ka shku në vend të shenjtë edhe pse haxhi s'ka qenë atë kohë i obliguar as ka pas rregulla për haxh, as ka bo haxh sipas domthon ë mënyrave të kurejshve, por ka shku me i taku njerëzit delegacionet. Kështu që pejgamberi sa sallam, kudo që kanë qenë njerëzit të grumbulluar, ku kanë qenë të, të mbledhur, ka shku, ka qenë aty prezent me njerëz, s'ka qenë larg njerëzve. Dhe u ka folur. Dhe ne duke shkuar ka ndodh diçka e çuditshme. Çfarë ka ndodh? Para se me ndodh kjo, Në botën e xhinëve ka ndodh një ngjarje e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur në raste të tjera se edhe Allahu xhelle ue ala e ka përmend në Kur'an para pejgamberit alayhi sallam se xhinët kanë një aftësi marramendëse të lëvizjes së shpejtë por gjithashtu të edhe të ngjitjes ka qielli. Krijesa që e ka një hapësirë të caktuar të lëvizjes, sikurse na njerëzit kemi hapësirë të caktuar të lëvizjes dhe lëvizim. Por kjo hapësirë e lëvizjes është e kufizuar normal. Nuk mund të lëvizim ku dojmë. S'mundesh. Edhe xhinët me gjithë këto aftësi dhe mundësi që Allahu ua ka dhënë, janë të kufizuar. Nuk mund të udhëtojnë dhe shkojnë ku dojnë. Allahu xhelle ue ala ua cakton kufijtë robëve të tij, ngase është i Gjithëfuqishmi dhe gjithçka është në dorën e tij. Xhinët, pra, pasuesit e shejtanit, ngase Iblisi ka qenë prej xhinëve, Dhe ka pas ndikim të madh tek lloji i tij. Dhe shumë nga këta xhin janë rreshtuar ka Iblisi, janë shndruar në argatë e ushtarë të tij. E qëllimi i Iblisit ka qenë gjithmonë çfarë? Devijimi i njerëzve. Ngase këtë e ka konfirmua edhe para Allahut të Madhëruar, pa hezitim fare, pa turp. Prandaj ka përdor këta argat, domthon për devijim. Dhe një nga format kryesore të devijimit ka qenë të bashkëpunojë me njerëz të ndytë në tokë, të cilët kanë pranuar që të bëhen vegël e shejtanit për dëmtimin e llojit të tyne njerëzor. Për devijim dhe për luftimin e mësimeve të pejgamberëve. Prandaj Allahu xhele xhelaluhu Si sprovë për njerëzit, edhe për xhinët, lejon kaherë diçka Allahu xhele ue ala. Për shambull, pse Allahu ka lejuar me ndodh që të ketë në tokë njerëz që nuk besojnë? Pse ka leju? Ka leju për urtësi të tij, ngase Allah me dasht e nal mosbesimin. Kur don. Sikurse ka ndal shumë sene në tokë që njerëzit s'munën me bo, e pamundshme. Por e ka lënë këtë pjesë të lirë, si sprovë. Andaj edhe xhinët i ka sprovuar me mundësi të caktuara. E disa mundësi, Allahu ia jep dikujt, por dikush i keqpërdor. Allahu xhele ue ala ia jep mundësinë me vazhdu tutje si sprovë. Prandaj edhe xhinët kanë pas mundësi me lëviz dhe me marr lajme nga qielli. Kur janë shpërnda urdhrat melekëve, për shembull, sa ka me pas filoni, fisteku, çka ka me ndodh, disa nga këto lajme i kanë vjedh. Duke dëgjuar çfarë po ndodh në qiell. Kjo ngjan na duket pak absurde çfarë ndodh, por dimension jashta, jashta domethën hapësirës tonë ku na jetojmë. Prandaj është e mundshme me ndodh, meqë ndodh jashtë hapësirës tonë. Nuk duhet me mat me standardet tona. Absolutisht. Andaj kanë vjedh. I është dhënë mundësia. Në moment të caktum është mbyll hermetikisht, po them kështu kushtimisht është mbyll qielli. At rrugë që e kanë kalu pak më herët ka qenë e pakalueshme po. Kan has në mbyllje. S'kan mujt me u ngrit. Allahu xhele ue ala ka vendos kufirin më poshtë se ç' e kanë pas. Madje, madje, çdo përpjekje e tyre për t'u ngrit është përcjell me djegje. I ka, i ka gjujt Allahu xhele xhelaluhu me, domethënë, yje të caktuara, apo forma të caktuara që janë djegë. Këto dy sene kanë kriju panik te xhinët. Mbyllja dhe djegja. Problem, çka po ndodh? Po Atëherë ka ardh disa transmetime se Iblisi i ka mbledh të afërmit e tij, e ka mbledh shërbimin sekret të tij, i ka mbledh agjentët e tij rreth vetes së tij që t'ju jep detyra të reja. Çfarë detyre? Lëvizni nëpër tokë. Shkoni. Diçka ka ndodh. Diçka dikun ka ndodh. Domthon diçka në tokë ka ndodh që ka shkaktu ndryshim në qiell. S'është e mundshme. Pse është mbyll qielli? Pse na është mbyll mundësia e lëvizjes? Tash domthon ata janë në panik se qato me çdo çka kanë deviju në tokë është mbyll. S'ka mundësi. Plus po djegen, kanë pas viktima të shumta. Shumë ata që janë ngrit, janë djeg. Dhe janë shpërnda agjentët e iblisit nëpër tokë për shikuar çfarë ka ndodh. E një grup nga këta, agjentët, Duke lëviz kah pjesa e gadishullit arabik, kanë kalu kah Mekeja. Në momentin kur pejgamberi sallallahu alejhi selem ka qenë duke fal namazin e sabahut, që namazi të jetë me zo, dhe pejgamberi selem ka qenë duke lexu Kur'an apo jo. Kur e kanë dëgju Kur'anin, e këtu pastaj fillon ngjarja apton. Ka ardhur ky kjo ngjarje në suren Ahkaf, në fund të sures El Ahkaf, Allahu te baraka ve teala përmend se si kanë reagu kur e kanë dëgju dhe pastaj Allahu te baraka ve teala këtë ngjarje që sipas shumë dijetarëve s'e ka ditë pejgamberi se çfarë po ndodh fare, ia ka shpall pastaj në suren El Xhin. Domethënë surja El Xhin ka ardh si informim për pejgamberin sasellem për diçka që ka ndodh me një natë ku ti s'e ke pas idenë çka po ndodh. Diçka po ndodh jashtë mundësisë tënde me pa, me ndje, por ndodh. Ndryshime t'mëdhaja po ndodhin jashtë teje. E për këtë Allahu xhelle ve ala tash po të lajmëron me suren El Jinn apton. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min el jinn. Thuaj ti o pejgamber, shpalle botërisht dhe publikisht se mua po më shpallet se një grup i xhinve ka ngu Kur'an. Kjo është ajo që ka ndodhur. Kanë ngu Kur'an, posa e kanë dëgju Kur'anin Domethënë, këta janë agjenta, këta dijnë çka është besimi se ata janë eksperta për devijim. Normal, nuk janë këta, s'kanë qenë këta të thjeshtë që s'din çka bëhet. Jo, ja, iblisi s'e ka çu gjithka me marr lajme. E ka çu me marr lajme se iblisi kur i ka çu me marr lajme, s'i ka çu me marr lajme këtu diku mos u hyp diku tregtia, ekonomia. Jo, e ka ditë se domethënë rritja ekonomisë nuk e mshel qiellin apton. Ja, diçka ka ndodh n'kuptim t'besimit, një dritë dikun ka zbrit, diçka ka ndodh. Prandaj këta kanë qenë njohës të shpalljes, argat t'shejtanit, agjentë të afërt t'tij, por njohës të feve, njohës të besimit, njohës të shpalljes. Dhe posa e kanë dëgju, kanë thonë, domethonë, Ne kemi dëgju diçka që ka zbrit pas Musait alayhisalam. E kanë njoft Teuratin këta. Këta kanë ditë çka është Injili, kanë pas një uri këta për libra. Prandaj kur e kanë dëgju Kur'anin, realisht kanë bën një reagim të pazakonshëm. Kanë bën një reagim të pazakonshëm. Andaj kjo është transmetimi i Buhariut dhe i Muslimit. Ka disa transmetime plotësuese që e plotësojnë rrëfimin, por kjo është esenca. Nuk du me u zgjat shumë te rrëfimi, se na merr shumë kohë, për, për shkak se esenca është komentimi i surës. Ka ardh në transmetimin e Ibn Mesudit radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë Nga se ka qenë i ftuar që t'i lexon Kur'an. Prandaj ka shku bashkë me Ibn Mesudin radhiyallahu ta'ala anhu dhe iu ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke lexu ata kanë reagu sikur se ka ardh n'suren El Xhin. Mirë, po transmetimi i Ibn Mesudit domthon të ndershëm vëllezër jep me kuptues se ngjarja ka ndodhur dy herë. E që realisht Shumë nga ulemat thonë se nuk është e qëndrueshme, ka ndodhur një herë, prandaj bëhet fjalë për këtë rast të parë në Buhari dhe Muslim, që në esencë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë se duke lexu Kur'an ai edhe duke e fal sabahun dikush tjetër po e dëgjon dhe po ndodhin ndryshime të mëdha tek ata. Kjo është ana që ka të bëjë me rrëfimin. Prandaj është me rëndësi me kuptu këtë pjesë ngase na ndihmon shumë në kuptimin e ajeteve. E tash, ka ndodh ngjarja, ata kanë besu në Allahun tebareke ue teala. Edhe janë kthy tek populli i tyne, edhe iu kanë thonë, ja kaumena exhibu daijallah, o populli jonë, o mileti jonë, përgjigjuni thirrësit të Allahut, surja El Ahkaf, apo, E si ka ndiku ky Kuran tek ata, dhe si i ka ndryshu Kurani xhinët, ka ardh në suren El Xhin. Këtu kemi të ndershëm vëllezër me të vërtetë në ajetet e para bile së paku që do tentojmë sonte me i përmbledh, ka një reagim marramendës, vallahi ka një reagim plot, plot mësime të këtij grupit të xhinëve, domethonë në momentin kur ata e kanë dëgju Kur'anin. Prandaj mos harroni gjatë trajtimit ta kujtoni këtë vazhdimisht se ne po flasim për një kategori të veçantë të ushtarëve dhe domthon aleatëve të shejtanit, iblisit. Të afër me të, lojal ndaj tij dhe zbatues të planeve të tij. S'kan qenë të rëndomtit, këta kanë qenë elitarët e Elitarët e e fesadit, elitarët e shkatërrimit në tokë, elitarët e iblisit. Plus kësaj, këta kanë qenë, domethënë, të regjur për devijim. Këta e kanë mësu që me jau pështjell njerëzve finë. Këta sefte s'kanë ngu fe. Jo, këta kanë ngu Tevrate, te Inxhile, këta kanë ditë. Këta e dinë shumë mirë, pejgamberët e besimin e, i dinë shumë mirë këto sene këta. Andaj, në këta ky reagim me ndodh është me të vërtetë shumë, shumë edhe inkurajuse, po edhe shumë mbresëlënës, apo. Çfarë ka ndodhë realisht? Tash, Allahu xhele ue ala po i thotë, kul uhije ilejje, thuaj, o pejgamber, mas që ka ndodh ngjarja, mua po më shpallet, ennehu stemea neferun minel xhinni, se një grup Mua më është shpallur se një grup prej xhinëve kanë dëgjuar Kur'anin. E kanë dëgjuar pastaj fekalu dhe thanë. Më së pari të nderuar vëllezër, a, kemi kul uhije ilejje, thuaj mua po më shpallet. Të nderuar vëllezër, kemi thënë disa herë se shpallja është burimi i informatave dhe lajmeve tona. Këto lajme të kësaj natyre, të këtij dimensioni, ne i marrim nga shpallja e Allahut tebareke ue teala. Çdo burim tjetër që flet për lajme të këtilla nuk e marrim parasysh. Nga se nuk është kompetent të flet për këtë lloj të informatave, për këtë lloj të lajmeve. Nuk është kompetent. E para, e dyta të nderuar vëllezër. Shiko, sado që të jetë ngjarja, rrëfimi ndoshta jo i logjikshëm, i pakapshëm. Sado që mund të nxitë tallje nga pala kundërshtuese, apo a është shpallje kul ti thuaje. Prandaj nëse Allahu ka thënë thuaje, mos e mat çka thon ata, po thuaje çka Allahu thotë. Shpeshherë njerëzit për ta thënë atë që ka thënë Allahu, e matin çka thonë ata, kur na ju themi çka Allahu thotë. Jo, na themi Allahu ka thënë. Reagimet e njerëzve nuk janë në dorën tonë. Prandaj, ajo që duhet të kujdesemi ne, është mënyra e thënies është ndoshta edhe koha, a është bash qatëherë që shpallja kërkon tash me e thonë këtë, nëse gjitha këto plotësohen dhe tjera, thuaj, thuaje, asnjëherë mos u komplekso nga ajo që Allahu ka thonë, thuaje ajetin e Allahut tebareke ve teala, dhe, nje, dhe, dhe leri njerëzit me fjalët e Allahut xhele ve ala. Të nderuar vëllezër, dallon kur ti i thua njerëzve Allahu ka thonë dhe kur thua ti unë e menoj e unë e besoj. Prandaj para se me i tregu njerëzve çka beson ti, çka mendon ti, a pajtohesh me këtë mendim, a s'pajtohesh me këtë mendim, para kësaj thuaj çka Allahu thotë. Ti po thua kështu, por Allahu po thotë kështu. Në zakon ne në debate në diskutime, çka themi ne, ti po thu kështu, po unë s'pajtohem me ty, se unë thom kështu. Dhe kthehet debati në nivel njerëzor, ma lehtë me refuzu. Andaj thuj, ti po thu kështu, ky mendimi yt është, po e çka Allahu thotë është pak më ndryshe, Allahu thotë kështu. Lëre njeriun të ballafaqohet me fjalët e Allahut, jo me fjalët e tua. E pastaj nëse ka nevojë ajeti për sqarim e komentim e kështu me radhë, po vazhdo tutje me sqarim me komentim se ka nevojë. Po në esencë le t'i prin mendimeve tona, le t'i prin diskutimeve tona, le t'i prin bindjeve tona kush fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit. Ngase Kurani është imami jonë. Kurani është i pari jonë. Prandaj atë e qesim përpara ne vimë mbas tij. Leja ato le ta bon punën e vet. Ti vetëm njerëzve mundësoju me ndëgju fjalën e Allahut tebareke ve teala. Këtu ka thonë istemea neferun min el-xhin. Domon fjala istemea në gjuhën arabe, nuk është si kështu fjala semia. Semia i bjen, domon, e, e ka ni. Ka ni një zhurmë diku, një tingull diku, ka ni. A istemea e ka ndëgju me vëmendje. E që i bje se, këtu në start, Allahu po tregon, se cila është gjendja jote, e cila garanton përfitim nga Kurani. Jo çdo gjendje ti qysh të jesh ti mund me ndiku Kurani. Kurani ndikon çfarë do forme. Allahu tebareke ve teala mundson që me me ndiku çfarë do forme, por po flasim për situata normale. Po flasim për rregulla që duhet t'i përmbahemi. Prandaj ai që don me përfitu nga Kurani duhet më së pari me përgatit zemrën e tij. se tash po e lexon fjalën e Allahut, me e përgatit dëgjimin e tij, me vëmendje, jo me zhurmues dhe me faktor të zhvendosjes, jo. Nuk mundesh, vlla i nderuar, motër e nderuar, nuk mundesh me lexu Kur'an, për shambull, dhe me u përgjigj në çdo mesazh që të vjen apëtën. Jo, ngase je i nxonë me një mesazh tjetër, tjerat mesazhe lej anësh njëherë apëtën. Përgjigju fjalës së Allahut e mesazheve të njerëzve, ma vonë i përgjigjesh. Thirrjeve të njerëzve, ma vonë i përgjigjesh. Ngase në qoftë se, në qoftë se, thirrjes së Allahut dhe mesazhit të Allahut i konkuron ndonjë mesazh tjetër, Largohet mesazhi i Allahut xhel-le ue ala nga ndikimi. Nuk pranon, nuk pranon ngase është nënçmim, nuk don. Nuk lejon Allahu xhel-le ue ala të njëjtën kohë të komunikosh me disa burime. Jo apo. Ki me komuniku me një burim me Allahun xhel-le ue ala. Prandaj, sikur se thotë thotë Ibn Qayyim rahimehullah, kur do me lexu fjalën e Allahut, përmbledhe veten. Përgatite zemrën, hapi veshët, koncentroje vëmendjen, largoji zhurmuesit. Edhe qasju fjalës së Allahut xhel-le ue ala me qasjet e duhur, që do ta mësojmë ç'është ajo qasja. E kështu po përfiton, kështu istema, kështu po. Prandaj edhe kur do me fol me dikon, domethonë bo be bindu se ka vëmendjen. Bo be bindu se nuk ka nuk ka ndoshta angazhim tjetër. E po m'i thon dikujt rrugës, ai ka me dikon tjetër, o tu fol me dikon, me ia dhon ndonjë këshillë. Po po, falënderit shumë. Se s'ka vëmendje apo? Prit pak sabër. E pastaj kur e gjen pozicion të duhur, fol me ta qetë, që ta ketë vëmendjen me kuptu çka po i thush. Por jo me i thonë dikujt sa për t'ia thonë. Istemea neferun minel xhinni, një grup i xhinëve pëtën. Fe kalu, nuk patë mundësi me mbet indiferent. Me gjithë pozitën që e patën, a xhindet, këta çka thanë, kalu, inna se mi'na Kur'anen axheba. Ne kemi dëgju Kur'an, Po Kur'an domethonë një një lexim axheben të çuditshëm. Edhe axheben të mrekullueshëm. Diçka shumë të çuditshme kena dëgju. Ngase e kanë kuptu ata çfarë po lexohet apo. E kanë ditë. E kanë njoh gjuhën që po lexohet. Axheba. A kanë met te kjo mahnitje? A kanë met te kjo çudi? Jo, udhëton. Dhe kjo është aja që kjo surë na jep, se si duhet njeriu, domethonë, si duhet njeriu me e ndjek procesin e ndikimit të Kuranit. Jo me u ndal në gjysë rruge. Na e ndëgjojmë për shembull e ndëgjojmë një koment Kuranit, pse në këtë vend është përmend për shembull pjesa min e jo fi, për shembull, është përmend prej po jo në, e ka zënë çfarë bëj çfarë komente. Mrekulli, apo pse këtu është përmend ky rast e jo ky rast këtu për shembull. Edhe kënaqemi nga përjetimi i këndshëm i dëgjimit të tefsirit apo madje ndoshta edhe lot mund me rrjedh apo. Mirëpo këtu përmbyllet procesi. S'ka tutje, apo e pamjaftueshme. Shika këta axheben, ka do këta janë çudit, ballë, janë mahnit, ballë, mrekulli, domon diçka padëgjuar më herët, normal. Mirëpo për tu udhëzuar s'mjafton mahnitja. Edhe kaq, domethënë. E tani jehdi ila rushd. Që kjo është ata e kanë kuptuar me pak ajete e kanë kuptuar çka thot Kurani ma herët. Pse? Pse istemea. Nëse na hatme bojm e se kuptojmë ça këta kanë kuptuar. Epiqendra e raporteve tona me Kur'anin është udhëzimi. Çdo raport tjetër me Kur'anin duhet të shpijë në këtë epiqendër. Kjo do të thotë që, momentin kur ndonjë raport jonë me Kuranin nuk përkthehet në udhëzim, procesi është i dështu. E kuptut? Për shembull, një nga, një nga Domethënë, e, e, e, lidhjet tona me Kuran është leximi. Një nga lidhjet është meditimi. Një nga lidhjet është puna me te. Gjithçka me te. Të gjitha këto duhet me i shërby, ihdinas siratal mustakim. Udhëzimit. Të udhëzohesh me Kuran. me udhëzimet e tij të jetosh, e që udhëzimi është temë në veti, por duhet të jetë në epiqendrë, e merr Kuran me lexu, e merr se don me marrë udhëzim, nuk po di, jam në udhëkryq, ose për shambull, e kam një punë, dua me vazhdu tutje, udhëzohu për vazhdimësi, udhëzohu për cilësi, udhëzohu për orientim, udhëzohu për organizim, udhëzohu për shumë gjëra, udhëzohu çfarë të bësh në gabim, ke gabu, Udhëzohu çfarë me bo kur gabon. Gjitha këto udhëzime dhe shumë të tjera, t'i jap Kur'ani. Prandaj këta thanë jehdi, shikoje reagimi i tyre parë ka qenë jehdi. Udhëzon. Ama në çka udhëzon? Jehdi ila rushd. Ky Kur'an po udhëzojka në rushd. Çka o rushd? Shiko sa bukur e kanë lidh fjalën rrusht apo ndikimin e Kuranit dhe gjendjen e tyre tash në krahasim me gjendjen që kanë qenë. Tash po flasim për gjendjen e re, ku janë? Do të tregojmë ku janë kon. Dhe si ky Kur'an, si ky Kur'an ja u ka qartësu ku duhet me kon, edhe ja u ka shpjeguar shumë bukur ku kanë qenë. Kjo është udhëzim. Udhëzim është me të kallëzu se ku është errësira e ku është drita. Kjo është udhëzim. Jehdi ila rushd. Çka është rushd? Rushd të nderuar vëllezër është edhe që kanë kërkuar banorët e shpellës. Apo banorët e shpellës kur kanë ik nga populli i tyre kanë thënë ue hejji lena min emrina Resheda o Zot edhe na lehtëso dhe na mundëso dhe na pregadit që të gjejmë para vetes tonë çka Resheda rrusht kanë lyp Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë çka ka thonë Të nderuar vëllezër, rrushti ka disa kuptime. Një nga kuptimet e rrushtit është pjekuria dhe formimi i duhur. Pjekuria. Çka i bjen pjekuri? Pse ata ashabul kehfi kanë kërkuar, kanë kërku pjekurinë? Pse? Ngase të nderuar vëllezër ë me rujt besimin në Allahun tebareke ue teala i ekspozohesh sprovave të ndryshme. Domethënë njeri kur do me rujt besimin i ekspozohet sprovave të ndryshme. Sprovat nuk janë vetëm kuptim të presionit edhe dhunës, jo. Po sprova në kuptim të joshjes, të zhvëmendjes, me ta me ta largu vëmendjen diku tjetër apo. Edhe kjo është, edhe kjo është sprovë. O Allah na jep vendosmëri dhe na jep pjekuri të mjaftueshme që asnjë joshje mos na bën përshtypje e të mbetemi të përkushtuar seriozisht në rrugën tonë. Çka është udhëzimi? Njeri i pjekur është atëherë kur e kupton se nuk ka ofertë që i konkuron xhenetit, s'ka ofertë. Çdo çdo kthim koke dikah tjetër kah nuk të thirr xheneti është mendjelehtësi. Është papjekuri, a është normal, apo. Pra në këtë jehdi ile rrusht, po të thërret në pjekuri që të jep aftësi të mjaftushme t'i rezistosh të gjitha situatave Çfarëdo qofshin ato? Të gjitha fitneve, të gjitha sprovave, të gjitha joshjeve, presioneve, të gjitha këto, ngase ki pjekuri të mjaftushme apo. Ki aftësi të mjaftushme. Prandaj të nderuar vëllezër, neve duhet që me kuran të udhëzohemi. Ndërsa, njësia matëse e këtij udhëzimi nuk është vetëm praktika, Dikush e mat udhëzimin i udhëzuar, domthon ngase falet, po edhe kjo është patjetër, larg asaj, namazi është udhëzim. Por por udhëzimi si koncept në përgjithësi realisht përbën një lloj pjekurie, një lloj maturie, një lloj niveli të një gatishmërie për t'u ballafaqu me çfarëdo lloj sprove, joshje, qoftë atraktive, interesante, çfarëdo qoftë me u ballafaqu dhe me e dhënë përgjigjen e duhur. Pjekuria është ajo që të mëson me dhënë përgjigjen e duhur me vendosmëri dhe guxim në çdo situatë. E kuptuat? Që kjo është Don udhëzimi është ndikimi i Kur'anit, që ashtu matet. Ndërsa cilësia e udhëzimit matet me këtë pjekuri, e cila nënkupton përgjigjen e duhur, të guximshme, të menjëhershme, të parezervë në çfarëdo situate. Prandaj këta kanë thonë, jehdi ile rrushd, po udhëzon në këtë rrushd, fe amenna bih, ve len nushrike bi rabbina ehad, andaj na kena vendos me besu. Ky o reagimi, ky o reagimi, neve na ka dërgu Iblisi, për me shiku se çfarë ka ndodhë nga e mira, e ta luftojmë që të lehtësojmë sherrin, apo, po ky kuran na udhëzoi, na i çeli sytë, Tash, a kena me menu çka me bo? Të vjen udhëzimi, të vjen dija, të vjen informata. Çdo hezitim në përgjigje është tregues i papjekurisë. Çdo, çdo vonim në përgjigje është tregues i papjekurisë dhe i mungesës së udhëzimit. Prandaj kur Allahut i themi ihdina sirat al-mustakim, nuk o vetëm udhëzim në rrugë, Por sikurse thotë Ibn Kajimi është edhe udhëzim brenda rrugës, por edhe udhëzim për shpejtësin e ecjes në rrugë. O Allah udhëzom, domethënë, përshpejtomi hapat në rrugën që më ke udhëzu, se kadale po eci. Ngase udhëtimi tek Allahu xhel-le ue ala, kërkon një tempo caktuar, për të mbetur mbrenda rrugës, e që ky tempo në Kur'an quhet wasari'u, nxitoni, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, nxitoni që të përfitoni nga falja e Allahu xhalla xhelalu. Kjo është e kërkuar. Ndërsa ecja e ngadalshme, ecja me zhag, ecja me hamendje, ecja domthon me me me rezerva, me kalkulime, nuk është tregues se udhëzimi po e bën punën e vet, edhe nuk është tregues se kemi të bëjmë me pjekuri dhe formim të duhur apo. Se këtu çdo fjalë ka shumë çka me fol apo. Po meqë kemi një sure bajagi t'gatë, po kalojmë për kuptime e, sa për t'i sqaru, pa u thellu shumë shumë n'to. Po besoj që është mjaftueshëm e qartë ajo që po thuhet inshallah. Kan thon na besuam, "Wala nushrike bi rabbina ahada." Shiko sa bukur e kanë kuptu teuhidin. Apo xhinët këta janë agjentat e iblisit. Këta janë të trajnuar për devijim. Apo këta e dinë çka i bjen me u udhëzu. Këta e dinë kur është i udhëzum. E dinë këta. Andaj thanë amenna bih, na besuam në Allahun. Wala nushrika, pse s'u nalën te amenna bih? Pse s'thanë besuam n'te, thanë, wala nushrike, bi rabbina ahada, edhe Zotit tonë nuk i bëjmë shok kurrë në adhurim. Kjo është tash, kjo është pjesë e procesit. Domethënë, e kemi vahjin, apo, i cili, Ndikon me udhëzim. E kemi udhëzimin i cili e sjell pjekurinë, e cila nënkupton vendimmarrjen e duhur për të besuar dhe kemi besimin i cili shpie në njëshmëri adhurimi ndaj Allahu xhelle ue ala duke mohuar se ka drejt dikush tjetër t'i kushtohet ky besim pas Allahu tebareke ue teala. Shih ka që sa bukur e kanë kuptu komplet procesin. Ky është procesi i duhur apo? Prandaj nëse dikush për shembull ë ë mendon se është i udhëzuar, e i pjekur, e i formuar, e ka besuar, por ende s'i ka të pastruara hesapat me shirkun, i themi jo, jo ende. Ende ai që mendon se e ka kry dersin e shirkut është tregues i papjekurisë. Ai që mendon se dersi i teuhidit ka marrë fund, e kuptuam ne, ecim tutje, është tregues i papjekurisë me konfirmimin e xhinëve dhe shpallën e Allahut tebareke ue teala. Se Allahu e ka përmend. Pse Allahu e ka përmend reagimin e xhinëve? Për të marrë mësim, se të kishte me qenë ky reagim, jo i duhur, s'kish me përmend Allahu xhelle ue ala në Kur'an, ngase osht devijim. Prandaj është udhëzim e ka përmend Allahu si shembull. Por njeri e kupton një çështje me bindje se nuk bën. Me bindje e kupton një çështje se është obligim. E ka kuptu, u kry mo. S'ka me kalkulu. Tash e kisha bo po tani e kjo këtu s'ka kalkulim. Leja, kupton. Leja Allahut xhelle xhelaluhu që ai t'i rregullon çështjet pastaj si pasojë e bindjes tonë, kupton. Nëse nëse ne mendojmë me i rregullu çështjet apo pas bindjes në formë të një kompromisi, Allahu xhelle ue ala të lën në aftësitë e tua. E kur ne tentojmë me rregullu punë me aftësitë tona, e ne e dimë çka ndodh pastaj. Ne ja po. Ngase ti e ke bo kët punë për hir të Allahut. Dhe çdo ndikim që mund ta shkakton kjo bindje, Çdo ndikim, leje në dorë të Allahut xhelle ue ala. Ai të ruan, ai të mbron, ai rregullon çështjet. Ngase ti atij ju ke mbështet. Andaj këta kanë thonë që na as po kalkulojmë fare, as po hamendemi fare, as po mendojmë fare, as po diskutojmë fare çka ka me bo Iblisi. Ka marrë fund ajo punë. Wala nushrike bi rabbina ahada. Shiko amenna bihi pohimi dhe mohimi la ilaha illa allah apo pohimi dhe mohimi apo prandaj këta njerë këto krijesa këta xhin e kanë kuptu nga qato ajete që kanë lexuar dhe e kanë kuptu se esenca e devijimit fillon nga mungesa e kuptimit të duhur të besimit Nëse njerëzit s'e kanë kuptu teuhidin mirë, njëshmërinë e Allahut xhelle ue ala mirë, s'e kanë kuptu shirkun qysh duhet apo kanë probleme këtu. Nuk do të thotë se bëjnë shirk direkt, ama lehtësisht kanë mundësi me bo mëkate. Ngase të nderuar vëllezër, dijetarët kanë konstatu në bazë të argumenteve se, sa ma i fuqishëm besimi në zemër, apo, aq ma e fuqishme rezistenca karshi mëkateve. Sa ma i dobët e ma i lodhët besimi, aq ma e dobët rezistenca. Prandaj këta kanë thonë, len nushrike, nëse derën e shirkut e kena mshel mirë, apo edhe çështjen e besimit e kena rregullu mirë, atëherë as presioni i Iblisit nuk bën dam, e as mëkatet e tjera nuk bëjnë dam, ngase tek e fundit, teuhidi i djeg të gjitha mëkatet. Edhe i largon të gjitha dilemat. Edhe mundson me i rezistu të gjitha epsheve, kur ka besim edhe teuhid të fortë në zemër. Të njëjtin reagim e gjejmë edhe te, te njerëzit e përmendur në suren Kehf, edhe të njëjtin reagim e gjejmë ku, te magjistarët e faraonit. Pasi e kanë pa të vërtetën, apo s'kanë kalkulu fare, e kanë marrë vendimin e guximshëm, edhe të duhur, me shpejtësi. Dhe kjo është tregues i imanit, të nderuar vëllezër. Qe kjo është. Domethënë, guximi dhe vendimmarrja e menjëhershme, pa u hamendur, n'momentin kur të qartësohet se kjo punë është kështu m'u bo, pra. Pavarësisht a në aspekt të veprimit, apo në aspekt të braktisjes. Pas kësaj shikoni tash këtë këtë radhitje të bukur të këtij procesi të ndikimit, hala s'ka përfundu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Pas besimit në Allahun dhe pas refuzimit të prerë të shirkut me gjitha kuptimet e tij, tashti çfarë po ndodh? E s'ka njerëz të tillë, vlla. Veç Allahu është ai i cili ka nevojë. Shiko Iblisi, këta po thonë. Iblisi ka pas nevojë me na çu neve me kqyr se ai vetë s'ka di çka po ndodh. Domethënë ka nevojë me gjithë atë që është mundu që me e shpërfaq veten që si të fuqishëm e të pushtetshëm edhe me ndikim e kështu me radhë prapëseprap ka pas me çu. Çdokush ka nevojë për për shërbime të caktuara, çfarë lloji qofshin. I vetmi është Allahu xhelle ue ala. E shiko si e kanë madhëru Allahun tebareke ue teala me surën El Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një, Allahu samad. Ai është as samad. Të gjitha krijesat i orientojnë kërkesat ka ai, ju përgjigjet të gjithë dhe ju jep, ai mbetet I vetmi që nuk ka nevojë për askënd. Nuk i duhet përkrahje e askujt, nuk i duhet ndihma e askujt, nuk i duhet besimi i askujt. Ngase as besimi nuk ia shton pushtetin e as mëkatimi e shirku nuk ia zbeh pushtetin. Qe ky është Allahu tebareke ue teala. E kështu kush Allahun e beson me këtë qasje, me këtë besim, me këtë pohim, me këtë mohim, me këtë madhrim, patjetër se qekjo është ndikimi. E qeky është udhëzimi. Qeky është udhëzimi. Udhëzimi i cili sjell madhrimin dhe udhëzimi i cili sjell besimin dhe shkakton kësi qasje karshi, karshi thirrjes së Allahut tebareke, tebareke ue teala. Kjo është gjendja të nderuar vëllezër që e ka shkaktu Kurani. Ndikimi i Kuranit ky ka qenë, deri këtu. Domethënë, ky besim, ky madhrim, kjo pjekuri, ky udhëzim, kjo vendosmëri, ky guxim e gjithë që i përmendëm. Qe ky është ndikimi i Kuranit. Kjo është gjendja e re. Tash jemi ne, këta jemi. Tash fillojnë me kallëzu qysh kemi qenë. Qysh kemi qenë. Shiko ku kemi qenë. Dhe kjo është me rëndësi, të nderum vllazën, që njeri me bo, kemi thënë disa herë këtu. Domethënë qasjet krahasimore. Edhe në Kur'an, shiko të begatuarit e shiko të privuarit, shiko të udhëzuarit e shiko të devijuarit, shiko të shpërblyerit e shiko të dënuarit. Bo krahasime. Tani kqyre ka po do me kon? Ku do m'u pozicionu? Edhe me veten tone, ku ke qenë para udhëzimit? Kush je pa udhëzim? Kush je pa iman? Kush je pa besim? Kush je pa namaz? Kush je? Këta e kanë ditë mirë. Këta e kanë ditë mirë çka sjell injoranca, çka sjell largimi nga besimi në Allahun xhel-le ue ala. Prandaj ka thonë Ue ennehu kane jekulu sefihuna alallahi shatata. Kjo gjendje e re që ceka, ama çka kemi qenë na? Na kemi qenë një gjendje që ai mendjelehti i jonë, ai i marri i jonë, sefih. Këtu ka ardh sefih në njëjës. Disa dijetarë kanë thonë se është për qëllim shumësi, të marrët tanë, mendjelehtit tonë, elita jonë, kanë folë për Allahun çështje palidhje. Po. Shatata. Shatat e keni edhe, domethonë, e, e, në suren Kehf. Që ka folë sene pa lidhje. Po, dej dje kanë qenë me lidhje. Ama kur e ke kuptu udhëzimin, doken pa lidhje. Dhe, subhanallah, me çka jom marrë unë, ku jom konë. Çka m'ka bo përshtypje? Qiky o ndikimi i Kur'anit. T'i ndryshon percepcionet, t'i ndryshon përshtypjet. Dej dje të ka bo diçka përshtypje, sot s'bon mo, s'është më interesant, ngase tashmë tjera gjëra të bëjnë përshtypje. Dej dje të ka josh diçka, u konë interesant diçka, tash s'është më ajo më objekt joshje, s'është më, pse, e kam mush me diçka tjetër, tash më josh diçka tjetër. Dej dje kam lëviz, me motivime të caktuara, sot ato s'um bojnë përshtypje, sot lëvizi me motiv tjetër të caktuar. Ky është ndikimi, qikjo është udhëzimi. Qikjo është udhëzimi. Çka të bën përshtypje? Çka të lëviz? Çka të tërhjek ty? Çka të duket interesant ty? Qikjo është udhëzimi. A jo me mat udhëzimin vetëm me disa praktika të caktuara, pse ato në udhëzim? Po pamjaftueshme. E pamjaftueshme. Gjendja e brendshme është me rëndësi, të nderum vllazën, çka është për ty interesant? Çka të bon përshtypje? Çka është për ty rrezik? Çka është për ty e madhe? Çka është për ty, s'është interesant? Jo, vallah, s'më duket interesant. Ka muhabete që njerëzve duken me bo me i dit. Ta plejnë për te. Ta kallëzon, vallah, s'të bon përshtypje. E këtë dirigjim të përshtypjeve të mrenshme, këtë dirigjim të motivimit, vullnetit, ambicjeve, kush po e dirigjon? Qeky është testi i udhëzimit? Kush po e dirigjon? A është Kurani apo diçka tjetër? Cili është ai lajm që të bën përshtypje? Lajmi i Kuranit apo lajme tjera? E tjera tjera me dhëtë. E këta po thonë sefihuna. Sefih ka ardhë në njëjës, mendjelehti, i marri. Disa ulema kanë thënë është qëllimi shumës, por meqë ka në njëjës, edhe Iblisi i ka çu, qëllimi është për Iblisin. Ai i marri i jonë Iblisi, deri dje u kon i pari, më i miri, e konkluzë se u kon i marrë, ka qenë i çmendur, ka qenë mendjelehtë, kur për Allahun ka folë gjëra të tilla, po. Çfarë gjëra ka folë Iblisi për Allahun? Çka ju fol Iblisi, çka ju fol Iblisi njerëzve për Allahun tebareke ue teala. Po. Gjëra të tmerrshme që realisht prodhojnë mendime jo të mira për Allahun tebareke ue teala. Kjo ka qenë për atë kohë. Apo unë jam i lirë, unë jam e lirë. Apo Kjo është këta xhin, ekspertët, shërbimi më i afërt i këta tash po rrëfehen. Këta po rrëfehen. Këta po kallxojnë. Apo se edhe na kena menu se qeshtu është apo. Ama e kuptuam që rren është. Ata të se kanë tentu që t'ju lirojnë, duke ju liru nga besimi, ju kanë rrejt. Apo se kjo ka qenë mendjelehtësi. Ata që mendojnë se ecin përpara, kanë jetë të lumtur, të rahatshme, stabile, jashtë kornizave të besimit. Kjo është qeshtu na thojke edhe neve i marri jonë. Po e kuptum që ka qenë marrëzi çka na kena besu, tmerr. Shiko çfarë konkluze? Shiko çfarë përfundimi? Këta kanë qenë të privilegjuarit, këta kanë qenë domethënë njerëz me, me, me ndikim. Se ata, sefihuna, qe këtë shprehje, ai i marri i jonë atje. M'i thonë dikur, që po guzon m'i thonë, i marri është, kush ja dha këtë guxim? Fuqia e Allahut xhel-le ue ala, e kanë kuptu se s'ka çka ju bën apo. Absolutisht. Pra të nderuar vëllezër, shiko si Allahu tebareke ue teala ushqen në neve krenari dhe guxim që nga fillimi i leximit të Kuranit. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Shiko ma së pari e kërkoj që Allahu t'më mbron. E kur këto e kry, Allah mbrojem, o Allah rujëm ti mu, tash i thom ti je shejtan. Hiç tuta, shejtan s'e ka emnin aj, e s'e ka emnin shejtan, as Iblis, e ka marrë në bazë të veprimeve të pista që i ka bo, a kupton. Jo, se aj s'e ka emnin shejtan. Shiko çfarë emni ka, kurkush në dunja s'ka qef me qat emën me i thonë, a kupton. Kurkush asi emni s'i ngjet. Shumë e pasojnë rrugën e tij, ama emnin s'kanë qef me ja pasë, kurkush. Shejtan. Pa dikush që fmis vet ja ngjet emnin shejtan. Iblis. Jo, me i thonë, i vjen randë i vjen. Edhe pse në është tanë, s'beson në Allahun tebareke ve teala. A po e kupton? i marri i jonë, me ndje lehtë, të vllezër, mirë është njeri me kuptu në dunja se ka pasu marrëzina edhe ju ka besu njerëzve të marrë, mirë është, a kupton, sa është keq me e kuptu këtë jeumul kijame, ditën e gjykimit, se ka pasu njerëz me ndje lehtë të marrë që i kanë marrë në qafë, a kupton. Me dalë nga njerëzit e nga xhinët dikush që rren për Zotin. Pse? Pse Iblisi kurrë s'ka thonë a rrena për Zotin. Jo, i ka mashtru, ka thonë hajdeni t'ja msoj njerëzve lirinë, t'ja msoj njerëzve përparimin, qështu i ka thonë aj. Kur e kanë kuptu këta, e kanë kuptu që rrenë ka qenë, mashtrim ka qenë. Këta s'e paskan pas njet këtë punë, a po? Prandaj të vllezër për shambull, sa njerëz, kurse në... Në dunja e merr vesh dikush, elhamdulilah, dikush e merr jeumul kijame, thot, kurrë s'ma ka marrë menja, që njerëz t'shkollum bre, me diploma na rrejnë kështu të të... Kanë me ka ditë e gjykimit, të rrejnë e vëlla, Në momentin kur të largojnë pe Zoti, në momentin kur të mësojnë diçka jashta udhëzimeve të Allahu xhel-le xhelaluhu. Zhgënjim është, ki me u zhgënjy. Plot janë zhgënjy. Sa njeri për fjalë njerëzve, për marrëzina ka vujt burg. Apo sa të të e i shkretën kënë nga isha. Opet alhamdulillah, për njet del jeumul kijame, para Allahut edhe kupton, Agjent e kanë kuptu këtë, këta janë agjenta, këta së janë, këta, për në këta, këta janë elitarët. A kurrë s'na ka ra n'men që dreqi, për në, na rrejnë. Të rrejnë, vlla, të rrejnë, të mashtrojnë. Të thojnë për shambull që kjo rrugë është rrugë e prapambeturisë, kjo rrugë, rrugë e robnisë, kjo rrugë e kësaj, rrugë e kësaj. Edhe njerëzit besojnë, kur rren filani, vëlla. Qyre sa shkollën e ka kry? Qyre çka? Edhe këta? Jo ja, sa për shkollë iblisi i mëson krejt. Ja për atë punë, për atë punë krejt i mëson atë. Nuk ka nuk ka ma i di shumë për mashtrim se iblisi atë. Absolutisht. Por ja këta kanë konstatu që kurrsesi na ka marrë menja se na rrain. Prandaj të nderuar zhgënimi më i madh është ë Kur njeri, domethënë, e kupton dikur, e që është vonë atëherë, se ka qenë i mashtruar e i manipuluar. Jetën e tij e, e ka organizu me gënjeshtra e mashtrime e rrëna. Ka qenë komplet, domethënë, në shërbim të dikujt që fare se ka kuptu. I ka shërby agjendave të huaja që fare se ka kuptu. Ndërsa besimtari kur e kupton se i ka shërby Allahut, a ka mundësi m'u zhgënjy? Ne për shembull, këto që na flet Kurani, këto që Kurani na flet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar për shembull. A ka mundësi me na dalë ndryshe jeumul kijame? S'ka mundësi. Osht e qartë, bëje këto, bëje këto, bëje këto, bëje kështu. Edhe pse kanjëherë s'të përshtatet, edhe pse kanjëherë nuk të leverdis, bindu, edhe e gjen te Allahu tebareke ve teala. Prandaj të nderuar, Sikurse i ka thënë ai, domethënë njëni prej mendimtarëve të hershëm ka qenë veç po në shekullin e kalum, ka qenë i njohur për debate, diskutime edhe me ateizmin e kohës së tij. E një nga shokët e tij ateist i ka thonë si do të jetë zhgënjimi yt kur të vdesësh e kupton që Edhe hiq pa ahiret dunja është e këndshme kështu. Le më kush do te ahireti. Ama njeri i cili jeton me mashtrime, me rrena, me poshtërsi, me vepra kundër natyrshmërisë së vet apo ai hala pa shku atje fillon me ushqim me zhgënjim dhe dëshpërim, sikurse po e shohim apo. Dhe ajo çka realisht të nderuar ë këtu ajet na jep me kuptu është se Allahu xhel-le ue ala kët nder të këtij ndikimi të kësaj pjekurie, të këtij formimi ia dha njeriut. Por mos mendoni se jeni të vetmit. Ka robë të Allahu xhalla xhelalu të cilët ndikohen nga Kurani që ju habisin, ju japim shembuj a kupton. Por të kuptu njeriu se është i privilegjuar, është në epërsi. Kurani ka zbrit njeriut, xhinët kanë përfitu nga shpallja e jonë. Mirëpo, mos meno se, mos meno se, domethonë, momentin kur je në fokus, edhe momentin kur ty diçka drejtohet, ti i vetmi që ki me vendosë përfundimin e asoj, a do të ketë sukses, apo jo, jo, jo. Ti ki me vendosë për veten tonde a ki me përfitu apo jo, kjo është e jotja. Vendimmarrja jote këtu përfundon. A ndërsa sa do të ketë ndikim e sukses e ku përfundon e ku shkon, kjo është n'dorë t'Allahut tebareke ue teala. Dhe në përmbyllje të saj të nderuar vëllezër. Këtë deshta me e thonë fillim, por po e them në fund nga se Është një mesazh i rëndësishëm që përmbyll tërë këtë. E pa tërë këtë ndikim, se këtë të kisha thonë fillim ndoshta s'e kish pas këtë fuqi, ma merr menja. E pa tërë këtë ndikim, e pa këtë ndryshim, edhe te kush, te kush, si ka ndodhë tërë këtë, si ka ndodhë tash tërë ky ndryshim, si ka ndodhë kjo? Pejgamberi salallahu alejhi ve selem po fal namazin, po i kqyr punët e veta, nuk po din çka po ndodhë atje, Prandaj të nderuar vëllezër, ti boni punët e tua, ti fale namazin, ti vendose shamin, ti ruju nga harami, kqyri punët e tua, apo edhe lute Allahun xhele ve ala. Vallahi nuk dihet kush udhëzohet ti hiç menja s'ta çon a kupton, duke të përcjell ty, duke të mat ty, duke shiku kah ti, apo seriozitetin tond, vendosmërinë tonde, që aty është udhëzimi, jo në thirje. Shumë njerëz ma shumë udhëzohen me vendosmërinë tonde, se me oratorinë tonde. Shumë njerëz ma shumë vendosin me seriozitetin dhe sinqeritetin tond se me aftësinë tonde retorike me e bind. A kupton. Prandaj njerëzit këtë e masin, njerëzit kjo i bon përshtypje a kupton? Andaj shikoni, na e marrim një ders këtu, na mësojmë këtu, na ndihmojmë dikon, na duhemi dikon. Dikush asht tu përcjell, dikush asht tu kqyr, kush e di na s'dim. Kush e di kush është udhëzu apo për një punë që dikun të ka pa tu e bo a kupton. Andaj mos mendoni se daveti është veç direkt, ma shumë është indirekt, me sjellje normale, me sjellje tua të caktuara që realisht rrezaton tek të tjerët ku fare s'ta merr menja a kupton. Edhe e kundërta, mundesh me shkaktu dëm në kuptim të ndikimit të fesë që s'ta merr menja me sjelljet e pahijshme edhe sjelljet e këqija a kupton. Ose, me çka do qoftë tjetër që menon se s'ka kurkush, s'po të sheh kurkush, ama dikush po të përcjell. Pra edhe kjo e bën besimtar me konë vazhdimisht në përgjegjësi, me ditë se, domethënë, thirrja jem, nuk ka veç kur të foli, nuk ka veç kur me dikon diskutoj, po edhe kur me kur rri e të eci e të shkoj, rrugës kah eci, mënyra e sjelljes tone prodhon shumë efekte anësore që ndoshta s'jemi të vetëdijshëm për to. Prandaj shiko, ky ka fal sabahun. Sabah ka fal, ka knu Kur'an sahabeve, ndërsa pas kësaj po ndodhin ndryshime që ty menja as ta merr atë. Prandaj mos u mos u mashtroni me pamjen çka po sheh, apton. Nga se na po ecim n'situatë caktuar apo na po shohim diçka, po ndoshta ajo që s'po shohim është pikërisht ai ndryshimi i madh që po ndodh e që kena me pa në moment caktun kur e sjell Allahu tebareke ve teala. Ama me rëndësi është ti hec, mos u nal, mos kqyr pas, ti hec tutje, ecja jote e bën ndryshimin, apton. Ndoshta ti s'po e sheh ndryshimin, ndoshta ti s'po e vren, ndoshta ti ndoshta edhe po zhgënjehesh, ama nuk je tu e ditë ndoshta se dikun tjetër, në dimension tjetër, horizont tjetër dikun, kush e di? Çka â tu ndodh atje, apton? Allahu tebareke ve teala të ndëzër, ndëzër, bën ndryshimin qysh ai don, vallahi, i angazhon robët e tij dikun me u habit e ata duke u habit në një punë caktume, atje ndodhin ndryshime apton. Pa e vrejt ata fare, habiten kaiherë, çka ndodhi, si ndodhi. Kjo është fuqia e Allahut tebareke ve teala. Yahdi men yasha wa yudhillu men yasha. E udhëzon kë don, e len n'devijim kë don. Prandaj të shikojmë punët tona, shikojmë obligimet tona, shikojmë çka na takon neve, të ecim guximshëm. Pa rezerva, bindshëm, shpejt, si duhet, ka Allahu tebareke ve teala. Dhe patjetër, ecja jonë nuk do të mbetet e pavrejtun, absolutisht. Nuk do të mbetet e pa ndikim, absolutisht, gjithsesi. Por, kur njeri ndryshe vepron, atëherë pa dyshim se, nuk kanë me ardhë këto rezultate me këtë ndikim që Allahu e ka përmend tek surja El Xhin. E këta vazhdojnë rrëfimin e tyne edhe ma tutje të problemeve që i kanë shkaktu. Tash ata po na tregojnë, po shpalosin, po shpalosin dosje, po nxjerrin dosje sekrete nga dollapi i mashtrimeve, lajthitjeve bërë njerëzimit. Qysh ndodh kjo? Po me kuptu ti se Shpesh herë ka të jetuar të vëllai, kupton. S'keni më frikë prej xhinve. As prej kërkuj se këta vetë realisht, realisht nuk kanë mundësi me bo asgjë pa bashkëpunim me njerëz, kupton. Këta vetë janë të kufizuar, kupton. Prandaj ajo që të bën krenar e të guximshëm është lidhja me Allahun tebareke ue teala dhe kthimi tek Allahu xhele ue ala. Kjo është e rëndësishme. Besimi në Allahun, madhnimi i Allahut xhele ue ala. Kjo është e rëndësishme. Ndikimi i Kuranit, pjekuria, maturia, këto janë të rëndësishme. Na marrin nga jeta jonë e shtrejt atë që e kemi më të mirën edhe më shtrejtën. Me ka që personë të zotin dëroft, dhe da kim nërshëm, o sallallahu ala Muhammedin, o ala alihi, o sahbë, o sallallahu ala Muhammedin, o sallallahu ala Muhammedin, o sallallahu ala